פרק ג' נבוכדנצר מלכה עבד את צלם דידיו, רומה אמין שיטין, פתאיה אמין שיט, אקימה בבקעת דורה במדינת בבל. ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש, לאחש דרפניה, סגניה ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שלטוני מדינתה, למתי לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה. בדין מתכנשין, אחשדר פניה, סגניה ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שלטוני מדינתה לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה. וקיימין לכובל צלמה דיהקם נבוכדנצר. וחרוזה קרא וחיל. לכון אמרין עממיה ומיה ולשניה, בעידנה די תשמעון קל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה וסנטרין, סומפוניה וכל זני זמרה, טיפלון ותסגדון לצלם דהבה, די הקם נבוכד נצר מלכה. ומן די לה ייפל ויסגוד, בה שעתה יתרמה לגו אתון נורה יקיטה. כל כובל דנה בהזמנה, כדי שמעין כל עממיה, קל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, וכל זני זמרה, נאפלין כל עממיה ומיה, ולשניה, סגידין לצלם דהבה, די הקם נבוכדנצר מלכה. כל כובל דנה בהזמנה, קריבו גוברין כסדאין, ואכלו קרצהון די יהודיה. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה, מלכה לעלמין חיי, אמת מלכה, שמת תאם די כל אנוש, די ישמע קל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסופוניה וכל זני זמרה, ייפל ויסגוד לצלם דהבה. ומנדילה ייפל ויסגוד, יתרמה לגו אתון נורה יקיטה. איתי גוברין יהודאין, די מנית יתהון על עבידת מדינת בבל, שדרך, משך ועבד נגו, גובריה אילך, לא שמו עלך מלכה תעם לאלהך לפלחין, ולצלם דהבה די הקימתה לסגדין. בדין נבוכדנצר ברגז וחמה, אמר להיטיה לשדרך משך ועבד נגו. בדין גובריה אילך, הטיו קודם מלכה. ענה נבוכדנצר ואמר להון, הצדה, שדרך משך ועבד נגו, ללהי, לה יתכון פלחין, ולצלם דהבה, די הקימת, לה סגדין. כען הן יתכון עתידין, די בעידנה די תשמעון, כל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסומפוניה וכל זני זמרה? טיפלון ותסגדון לצלמה די עבדת, והן לה תסגדון, בה שעתה, תתרמון לגו אתון נורה יקיטה. ומן הוא אלה די ישזבין חון מן ידי? ענו שדרך משך ועבד נגו, ואמירין למלכה, נבוכדנצר, לה השחין אנחנה, על דנה פתגם לה הן איתי אלהנה, די אנחנה פלחין, יכיל לשזבותנה. מן אתון נורה יקיתה, ומן ידך מלכה, ישזיב. והן לה, ידיע להבה לך מלכה, די ללהך, לה איתנה, פלחין ולצלם דהבה די הקמתה, לה מסגוד. בדין נבוכדנצר התמלי חמה, וצלם אנפוהי אשתני, על שדרך משך ועבד נגו, ענה ואמר למזה, לאתונה חד שבעה על די חזה למזיה. ולגוברין גיברי חיל די וחילה אמר, לחפתה לשדרך משך ועבד נגו, למרמה לאתון נורה יקיתה. בדין גובריה אילך כפיתו בשר בלהון, פת תשהון וחרבלה תהון, ולבושי הון, ורניב לגו אתון נורה יקיטה. כל כובל דנה מן מילת מלכה, מחצפה ואתונה, איזה יתירה, גובריה אילך, די הסיקו לשדרך, משך ועבד נגו, קטיל המון שביבה די נורא. וגובריה אילך תלת תהון, שדרך משך נגו? נפלו לגו אתון נורה יקיטה מחפטין. עדיין נבוכדנצר מלכה תיבה, וקם בהתבהלה, ענה ואמר להדה ורוהי. הלה גוברין תלתה רמנה לגו נורה מחפתין, עניין ואמרי למלכה, יציבה מלכה. ענה ואמר, האנה חזה גוברין, ארבעה שריין, מהלכין בגו נורה, וחבל לה איתי בהון, ורבה דרביעה דמה לבר אלהין. בדיין קרב נבוכדנצר, לתרע אתון נורה יקיתה ענה ואמר, שדרך משך ועבד נגו עבדו היא, די אלה עילאה. פוקו ואתו. בדין נפקין שדרך משך ועבד נגו מן גו נורא, ומתכנשין אחש דר פניה, סגניה ופחבתה, והדוברי מלכה, חזיין לגובריה אילך, די לה שלט נורא בגש מהון, ושיער רשהון לה יתחרך, ושר בלהון לה שנו, וריח נור לה עדת בהון. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אלה ההון דשדרך משך ועבד נגו, די שלח מלאכי ושזיו לעבדו היא, די התרחצו עלוהי, ומילת מלכה שניב, והבו גשמהון, די לה יפלחון, ולה יסגדון, לכל אלה, להן לאלה ההון. ומניסים תאם, די כל עם אומה ולישן, די יאמר שלו על אלה ההון, די שדרך משך ועבד נגו, הדמין יתעבד, ובייתי נבלי ישתווה, כל כובל די לה איתי אלה אחורן, די ייקול להצלק קדנה. בדין מלכה, הצלח לשדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. נבוכדנצר מלכה לכל עממיה ומיה וילשניה, דיירין בכל ארעה שלומכון ישגה. עתיה ותמהיה די עבד עמי, אלה העילאה שפר קדמי להחוויה. עתוהי כמה רב רברבין, ותמהוהי כמה תקיפין. מלכותי מלכות עלם, ושלטנה עם דר ודר.